Aian dezoka goza egin hun? Egin hun. Ordin, funtsin, bo euskal zaindia nik uste behazale hainbatin badaki zer den, eltua da bi eta urgaz lehorek, zer nahi dike? Euskal zaindia duk eh, euskal, akademia. Eh? Euskal akademia do, hobek erraiteko, euskal akademia. Uh, ur, uh, eh, Haldiak arraiten urgazle zen eta sibiotar hitza behita. Uh, eh, Hatsarrez, uh, jo egiatuko eskal bat un diela. Urgazleek eran ahidik laguntzale sibiotarrez. Bena bor, miniot, etzien et sobe, ur Urgaiztiak eran ahidik laguntzie bai, bena heltua egitea edo sokorri egitea eran ahia ikila. Bo, mena, azkenin egin egunin esentiak ez egiten eta badiat lotxae urgaitzi e, edo urgaiztu eta urgaz lehitzak e, sibuan e, habosik ez dutien habo, habosik ez habo baliatzen eta habosiz ezagutzen. Oin, eskaltzain urgazlek eran haidik eskaltzain laguntzale. Batutuk eskaltzain osuak eran nahi baita huk biltzen tutuk, delibiok hartzen tutie, boskatzeko zuzena badi langile, algarrekin biltzen dielaikan, laikan, hui eta hoita hamar, eta euskal zain urgazle baduk, eh, baduk txotxerdi bat, eh, xuxen, enakik ekeran sumat, bagati para euskal herrien hama bost gela, eh, Hego ego euskal herrien baduk, eh, bon, hanitxe ze habo, eus hamar aldiz habo, Eta ikusko diagio behaz, uh, waiko egunin zer giten dukan behaz, zertan euskaltzainia laguntzen dukan, bena lehenago, wai arte zer ginduk? ah, bo, euskaren txalien egonek beti, e, izki ha, ha bosietan, izan dadin e, artikulietan, e, libru muldatzen, bai, e, bai, e, hainbat, e, e itzulpengoan, hor, bon, hor aspalditik hainuk. Euska batua ikasi jat, eh? zenta e, jakitik ez tikerna erra nahi Euska eh, batua la trebatu ikizala e, eh, Hoi egine, bon, izki izan duk kasetalai bezala eta utzulpen, utzulpen egile bezala habuenik Me, Errandeie, zentako behaz, hala izentatu zintean Euskal zain urgazle bezala? Bon, Urgazleak uh, haitatzen tuti lan e, eginuk hendienak edo lan egiten haidienak Eh, lan egin du kendienak eh, bon lehenago uh, eh, mandezak uh, ziatzatoro gogu Daniel Landar bat eskaltzainu uh, gazle eduk uh, die bai uh, uh, bat hor uh, xipri, berbide Jean-Louis Davan eta batituko joz hek uh, oso tutzak eskaltzain oso bai, bena jurgazle igantutuk jurgazle eh? Hmm. igantutuk ez dakiat uh, enuk segura halden Euskaltzain oso pu izaten al, uh, izan gabe. Izaten jaliz izan tatuik ezko eskaltzain urgazle izan gabe edo eh, oso izan gabe, bena eskaltzain oso uh, eh, egunke gunean pu uh, izan gabe ez duka Eta bestale behaz, huaiko egunin, badakiatu bano ebilten, ebilten hizala eh, laguntzen, zertan? Ordean, uh, hasinako jala sumaiturte euskaltzaindiako bi batzorde dolan taldetan, eh, Bat batzordia duk, Euskalkien batzordia, bon, hor eh, ez duk sobe harri gari, eh, Euskalkiek izi gari maite Euskal batue, e, <laughs> nuleran beharrezko bezala hartzen diate, bena Euskalkien begiatzia eta e, sustatzia eba Euskalkien batzordea bat duk Euskal eta hartan partelian duk. Eta lan talde batetan aldiz parte hartu diat, e, lan talde raiten diat zen eta hoi, e, talde hoi untsalaz e, duk be lan urhenton duan. E, egin dugun lana azken hilabete hoietan, e, bizpahi urte hoietan duk, Euskara batuaren eskuliburua deitzen den lan bat. Izanen dek libru bat eta internetian ne ezaik izanen duk, zer da hoi, Euskabatuak plantan ezaik izan den azgeostik, eh, bai mintzatzien, bai idaztien, ukentutien holako okereia heli bat edo lerratze heli bat edo ez hainuntze raite heli bat edo gaski raite heli bat huien zuzentzia eh, eta dudazumaiten argitzia eh, argibidiak emaitia eta biltzen gutuk eta bon, ikertutu dugu histegia, gramatika, onomastika, ekzonomastika eta uh, eh, xal, bospasei xal, xal xal ibiltzen guntian eta ukeiten guntian dokumentiak etxen, lantzen guntian eta go biltzen ginelaiken algarrekin narrik usten guntian eta, eta hola jauntzi dugu ordin azken eh, hilabete hoietan eh, Euskara batuaren eskuli burua deitzen den lan hortan. Mhm urrentzeko, behaz, bai, e, uskaltzain urgaz legija izentatuk izan hiz, horrek zer egiten daik edo... Bo, uh, f, e, e, nahi ekeran, bai, bai, unhue bat bai, hielana, hielana presiatu itela eta zerbaitek hartan haldiala bai euskalkien aldetik, bai euskara batuan aldetik, marka batuk. Jo, hor nahi nik ekeran, bon, ni haitatu nie, biga haitatu di paruskal herrin aldi jogeian haitatu izan dien uh, eh, hamabi eta ikbiga iparal Euskal Herriko guetuk, Zelin Munol uh, Laportara eta, eta ni hau. Sibioan, bazukean, nibe zain beste mesizienak, eh, eta izenak eman antiat, eh, uh, Jusik Harikaber batek aspalditik lan egiten dik Euskal Antxalien, egindik gramatikaz eta ditzukiaz uh, libru bate, Euskal Zandiak egarazik, Jusik Harikaberek uh, mesizukean, uh, Titika Rekal batek uh, mesizukean, uh, Michele Txokopar batek mesizukean, Aliande Txar batek emesi zukean, uh, eh, baguntian nanaran, haitu bat, eh, ni haitatu egizan duk uh, lan taldetan behin nintzen, hola. Uh, hoiduk uh, Euskaltzain jurgazle izateko eta Euskaltzain jurgazle bezala lanian aitzeko maneaduk, uh, izan hedin uh, batzorde edo lan talde batetan.